33 skirsnis Tėvas Braunas neaiškiai kažką sumurmėjo, galėjo net pasigirsti, kad suvaitojo. Mes gerai žinome, nesutrikdomas kalbėjo amerikietis, tarimusius Dupeno ir kitų pasiekimus, kaip ir Lekoko, Sherlocko Holmeso, Niko Carterio bei kitų detektyvo profesijos literatūrinių personažų pergalės tačiau daugelio atvejų pastebėjome, kad jūsų metodas iš esmės skiriasi nuo kitų detektyvų, analitikų, tiek pramanytų, tiek realių. Serė, kai kas netgi teigi, kad galimas daiktas dirbate be jokio metodo. Tėvas Braunas tylėjo paskui sukrutėjo, o gal tiesiog pasitraukė arčiau krosnelės ir padrikai atsakė, atleiskite, taip, be metodo, dėja ir be loginių konstrukcijų. Aš turiu galvoje griežtai apibrėžtą mokslinį metodą – toliau kalbėjo klausinėtojas. Edgaras Po brūkštelėjo porą trumpučių esė, kuriuose dialogų forma išaiškino Dupeno metodą, gelžinėjo logikos seką. Daktarui Watsonui teko girdėti Holmesą labai tiksliai apibūdinant savo metodą, paremtą detalių stebėjimu. Tuo tarpu jūs, tėvi Braunai, iki šiol niekam neatskleidėte savo metodo man teko girdėti, kad atsisakėte skaityti paskaitų ciklą jungtinėse valstijose šią temą. Tai patvirtino dvasininkas, iš padilbų spoksodamas į krosnelę, atsisakiau. Jūsų atsisakymas sukėlė visokių kalbų, tarė Čeisas. Turiu pridurti, jog buvo ir tokių nuomonių, kad jūsų metodo negalima išdėstyti, nes jis išeina už gamtos mokslo ribų. Tie žmonės tvirtina, jog jūsų paslapties negalima atskleisti, nes jį okultiniai. Kokia, kokia? gana irzliai paklausė tėvas Braunas. Na, skirta siauram išrinktųjų ratui, paaiškino pašnekovas. Tenka pripažinti, kad amerikiečiai suko galvas dėl Gelapo nužudimo, dėl Steino mirties ir dėl senuko Mertono nudaigojimo ir dėl nesiniai teisėjo Gvino tragedijos ir dėl tų dviejų žmogžudyščių, kurias padarė Dalmonas, plačiai pagarsėjęs valstijose. O jūs kiekvieną kartą atsirasdavote įvykių centre – Papasakodavote kiekvienam, kaip tas nusikaltimas įvykdytas, bet niekam nepasakodavote, iš kur tai sužinojote. Nenustabu, kad kai kas pamanė, jog viską žinote, taip sakant, užrištomis akimis. Karlota Brownson iliustravo jūsų išaiškintais atvejais savo paskaitą apie mąstymo formas, o Indianopolio dvasinio regėjimo seserų draugyje – Tėvas Braunas tebespoksojo į krosnelį, paskui garsiai, bet tartum negalvodamas, kad kas nors gali išgirsti tarį. Ak, ir kam šito reikia? Net nežinau, kaip jums padėti, pajaukavo misteris Čeisas. Dvasinė regėjimo seserų draugija sunkiai numaldoma. Man regis vienintelis būdas visus nutildyti, atskleisti mums paslaptį. Tėvas Braunas sunkiai atsiduso, parėmė kaktą rankomis, lyg būtų pasidarę per sunku mąstyti, paskui pakėlė galvą ir kimiai tarė – Tiebūnė taip, aš pasakysiu paslaptį. Patamsėjusiomis akimis jis nužvelgė tamsėjantį kiemelį nuo žėrinčių krosnelės akių iki nebilaus senovinės sienos ploto, viršum kurio vis ryškiau ir ryškiau žiebėsi aiškios pietų žvaigždės. Ta paslaptis, prabilo jis ir užsikirto tartum negalėdamas kalbėti, paskui susikaupė ir tarė. Suprantate, visus to žmonės nužudžiau aš. Ką? Beveik pakuždomis įsteninėjo pašnekovas spengiančioje tyloje. Suprantate, visus tuos nužudžiau aš, kantriai pakartojo tėvas Braunas. Todėl ir žinodavau, kas ir kaip atsitiko. Grandisonas Čeisas pakilo visų savo galingų stotu, tarytum lėto sprogimo pametėtas iki lubų. Iš viršaus žvelgdamas į pašnekovą jis nepatikliai pakartojo klausimą. Aš labai kruopščiai suplanuodavau kiekvieną nusikaltimą – kalbėjo tėvas Braunas, tiksliai apgalvodavo, kaip tai galėtų būti padaryta, kokia turėtų būti būsena žmogaus, kad jis tai darytų. Ir kai įsitikindavau, kad jaučiuosi visiškai taip pat, kaip jautėsi žudikas, man tapdavo aišku, kas jis. Čeisas truksmingai atsikvėpė. Ne jokais mane išgazdinote, tarėjais. Akimirką buvau be patikėjęs, kad jūs iš tiesų žmogžudys. Mintyse jau mačiau didžiulės mūsų laikraščio antraštės, sėklys su sutana žudikas, šimtas tėvo Brauno aukų, kągi tai vykusi retorinė priemonė. Jūs norite pasakyti, kad kiekvieną kartą stengdavotės atkurti psichologiją. Tėvas Braunas stipriai trenkė per krosnelę savo trumpą pypkę, kurią buvo bekemšas. Jo vedas persikreipė iš apmaudo, nors tai itin retai pasitaikydavo – Ne, ne, ne, pakartojo jis beveik tužmiai. Tai ne retorinė priemonė. Štai kas atsitinka, kai pabandai kalbėti apie sudėtingus dalykus. Kokia naudai žodžių? Vos pabandai prabilti apie tiesą, kaip moralės kategoriją, žmonės būtinai pagalvos, kad kalbi metaforomis. Vienas žmogus, tikras, su dviem kojom, kartą pasakė man, aš tikiu šventąją dvasę tik dvasinę prasme – Savaime suprantama, aš paklausiau jį, kokiagi kita prasme jūs galėtumėte ją tikėti? O jis pagalvojo, jog aš norėjau pasakyti, kad netikėtų nieko, išskyrus evoliuciją ar bendrą etinį jausmą, ar dar kažkokią nesąmonę. Dar kartą pakartosiu, aš mačiau, kaip aš pats, kaip mano aš, darė tuos nusikaltimus. Žinoma, aš nežudžiau žmonių fiziškai, bet juk net tai svarbiausia. Fiziškai jos galėjo užmušti ir plytą, ir kokią nors mašiną. Aš galvodavau ir galvodavau, kaip žmogus gali prieiti iki tokios būsenos, kol pajusdavau, kad ir pats esu tokioje būsenoje, bet trūksta paskutinio stumtelėjimo imtis veiksmo. Man šitą, kaip religinio susikaupimo pratybas, kadaise pasiūlė draugas. Berots aptiko tai popiežiaus Leono 13, kurį visą didžiai gerbiau raštuose – Turbūt jums teks dar daug ką man paaiškinti, kol suprasiu, apie ką kalbate. Netvirtai tarė merkietis, tebės poksaudamas į dvasininką, lyg į laukinį žvėrį. Detektologijos mokslas? Tėvas Braunas nekantrai spraktelėjo pirštais. Štai, sušuko jis, štai kur mūsų keliai įsiskiria. Mokslas yra didis, kai jis mokslas. Tai vienas didžiausių žodžių pasaulyje. Bet kokią prasme jam suteikiama šiandien – devyniais atvejais iš dešimties, kai tvirtinama, kad detektologija mokslas, kriminologija mokslas, tarytum galima atsitraukti nuo žmogaus ir tyrinėti jį lyg didžiulį vabzdį. Aiškinama, kad tai objektyvu, o aš manau, kad tai negyva ir nežmoniška. Į žmogų žiūrima iš tolo tarsi atkasta prieš istorinę pabaisą, aptarinėjama nusikaltelio kaukolį ieškant kokio nors ypatingo auglio lyg rago ant raganosios nukio. Kai šitoks mokslininkas kalba apie tipą, jis visada galvoja ne apie save, o apie kaimyną, dažniausiai neturtingesnį kaimyną. Aš neneigiu, kad objektivizmas kartais gali praversti, bet vienu atžvilgiu jis diametreliai priešingas mokslui. Jis verčia pamiršti net ir tai, ką žinome. Savo artimą imame laikyti svetimu, apsimetinėjame, kad žinomi dalykai mums nebesuprantami ir slėpingi. Šitaip galima tvirtinti, kad žmogus turi straublį tarp akių ir kad įpuola į nesąmoningą būseną kas 24 valandos. Ir tai, ką jūs vadinate paslaptimi, diametreliai priešingas reiškinys. Aš bandau pradėti tirti žmogų ne iš šalies, o mėginu prasiskverbti į žudiko vidų. Ar netrodo tai kur kas sunkiau? Štai aš to žmogaus viduje. Aš visas viduje, aš judinu jo rankas ir jo kojas liks saviškes, mastau jo mintimis, mėginu tramdyti jo aistras, kol visas pritvinkstu jau neapykantą, kol pradeda žiūrėti į pasaulį krauju pritvinkusiomis jo akimis, temdomomis sukreisto proto akidangčių, kol surandu, kaip ir jis, trumpiausia ir tiesiausia kelia į kraujo klaną, kol aš pats tampu žmogžudžiu. O tarė misteris Čeisas ištysusių paniurusių veidų. Ir jūs tai vadinate religinio mąstymo pratybomis? Taip, atsakė tėvas Braunas, tai ir vadinu religinio mąstymo pratybomis. Kiek patilėjęs jis paaiškino. Tai iš tikrųjų religijos dalykas ir geriau būčiau apie jį jums nepasakojęs, bet juk negalėjo nepasakyti nieko, nes tada, grįžęs namo, pasakotumėte tautiečiams, jog užsiiminėjų būrimu ir telepatiją. Aš prastai aiškinau, bet pasakiau tiesą. Žmogus niekados nebus geras, kol nesupras, koks jis blogas arba kokiu blogu gali tapti. Kol nesuvoks, kokia teisė jis turi būti snobas, tyčiotis ir kalbėti apie nusikaltelius, tarsi jie būtų bežionės miške už dešimties tūkstančių mylių, kol jam nepabaus negarbingai apgaudinėti save patį, postringaujant apie žemesnius tipus ir defektinės kaukolės, kol jis neišspaus iš savo sielos paskutinio fariziejų aliejaus lašo, kol tikėsis įvaryti nusikaltelį kampą ir užmesti ant jo skrybelę lyg ant vabalo. Flambo priejočiau, pripylė didelę taurę ispaniško vyno ir pastatė priešais bičiulį. Tokį pat taurę jis jau buvo pastatęs amerikiečiui. Paskui pirmą kartą per vakarą prabilo – Kiek žinau, tėvas Braunas atsivežė begalę naujų paslapčių. Mes jau kalbėjomės šiomis dienomis. Per tą laiką, kol nesimatėme, jam teko susidurti su įdomiais žmonėmis. Taip aš šiek tiek girdėjau apie tas istorijas, bet neįminčiau jų, susimastęs ištarė Čeisas, pakeldamas taurę. Būtų įdomu, jeigu pakomentuotumėte vieną kitą. Ar iki šiol darbavotės tuo pačiu prasiskverbimo į nusikaltelio sielą stiliumi? Tėvas Braunas taip pat pakėlė taurę. Mirguliuojančioje liepsnoje raudonas vynas pasidarė vaiskos tartum didingas, kruvinai raudonas vitražas su kankinio atvaizdu. Raudona liepsna užbūrė jo akis, jis negalėjo atitraukti žvilgsnio, smingančio vis gilin ir gilin, tarytum toje taurėje raudona jūra būtų tėvuliavęs visų pasaulio žmonių kraujas, o jo siela plaukikiai būtų paklosniai leidusis į iškreiptaus vaizduotės košmarų tamsą, kur gelmėse tūno širpiausios pabaisos ir nebeatmenamų laikų dumblas. Šitoje taurėje tartum – Raudoname veidrodėje jis išvydo daug dalykų. Pastarųjų dienų darbai praplaukė purpurinė šešėliais. Įvykiai, apie kuriuos papasakoti prašė greta sėdintys, pavirto akyse šaukančiais simboliais. Jo mintyse dar kartą praslinko visos istorijos, kurios čia surašytos, ir štai švytintis vynas pavirto išplitusių raudonų saulėlydžių virš tamsiai raudonų smėlynų, kur stovėjo tamsios vyrų figūros. Vienas buvo parkritęs, kitas bėgo prie jo. Štai tas saulėlydis pažiro, raudonai žibintai sužiūrėjo sode ant medžių šakų, raudonais atšvaitais suraibuliavo tvenkinėje. Štai įvairių atspalvių šukės vėl susilėjo į didžiulę rožę iš raudono krištolo, nutvėskusią skaiščiai raudoną šviesą visą pasaulį, išskyrus kunigą su mitra. Štai švitėjimas vėl išblėso tik ugninė rusva barzda, plaikstėsi vėjyje, pilkoje pelkių nykumoje. Visi šie dalykai, kurie vėliau galbūt bus pamatyti kitų kampų ir kitiems atrodys kitaip, šią akimirką po mesto iššūkių ėmė telktis jo atmintyje ir formuotis į epizodus ir argumentus. Taigi, prabilo jis iš lėto keldamas taurę prie lūpų, prisimenu kaip šiandien. Teisėjo veidrodis. Džeimsas Bakšo ir Vilfredas Anderhelis, seni draugai, labai mėgo vaikštinėti naktį. Be galo šnekučiuodamiesi, lengdami kampą po kampo tiliuose, tartum išmirusiuose didelio priemeščio gatvių labirintuose. Pirmasis augalotas, tamsiaplaukis, gero būdo vyriškis su juodų siukų juostele buvo profesionalus policijos detektyvas. Kitas aštrių bruožų, dirglios išvaizdos džentelmenas, šviesiais plaukais, detektyvas mėgėjas. Net žymiausiais mokslo pasiekimais pagristo romano skaitytojai būtų sukrėsti išgirdę tai, ką kalbėjo policininkas mėgėjui, kuris atidžiai klausėsi. Mūsų verslas ko gero vienintelis, sakė Bakšo, kuriame profesionalas vis atlaikomas klystančių. Juk niekas nerašo knygų apie kirpėjus – nemokančius kirpti, kuriems turi padėti klientas, arba apie vežiką, nesugebantį važnyčioti, kol keleivis neišaiškins jam arklio valdymo paslapčių. Anaip tol, neketinu neikti, kad mes dažnai pratę eiti pramintų takų, kitaip sakant, dirbame neefektingai, vadovaudamiesi taisyklėmis. Bet rašytojai klysta, nes nesuteikia mums galimybės efektingai dirbti net vadovaujantis taisyklėmis. Be abejoniais, pritarė Anderhelis, Šerlokas Holmsas pasakytų, kad vadovaujasi logikos taisyklėmis. Gal ir jo būtų tiesa, atsakė policininkas, bet aš turėjau galvoje kolektyvinės taisyklės. Tai šiek tiek panašu į kariuomenės štabo darbą. Mes kaupiame informaciją. O argi detektyviniai apsakymai šitą neigia, suabejojo draugas. Na gerai, panagrinėkime kaip pavyzdį bet kokį įsivaizduojamą nusikaltimą, kurį imasi tirti Sherlockas Holmesas ir Lestraidas, detektyvas profesionalas. Tarkim, Sherlockas Holmesas gali suprasti, jog žmogus pereinantis gatvė yra užsienietis, nes žengdamas nuo šaly gatvės dairosi ar net važiuoja transportas iš kairės, o ne iš dešinės. Nebejoju, kad Holmesas gali šitaip suprasti. Ir esu beveik tikras, kad Leistredui tai neteisi galva, tačiau – Autoriai pamiršta tą faktą, kad nors policininkas galėjo nesuprasti, jis galėjo tai žinoti iš anksto. Lestreidas galėjo žinoti tą žmogų esant užsienietį, kadangi skyrius, kuriame jis priklauso, seka visus užsieniečius. Kai kas sako, kad policija seka ir tėvinainius. Kaip policininkas aš didžiuojuosi, kad policija žino tiek daug. Juk kiekvienas trokšta dirbti sąžiningai, bet kaip pilietis aš retkarčiai suabejoju. Ar ne per daug jį žino? Nejau iš tiesų viską žinote apie bet kurį praeivį, bet kurioje gatvėje? Nepatikliai sušuko Anderhelis. O jeigu štai iš šito namo išeitų žmogus, ar ką nors galėtumėte pasakyti apie jį? Galėčiau, atsakė Bakšo, jeigu išeitų pats savininkas. Šitą namą yra įsinuomojęs literatas, rumunų kilmės Britanijos pilietis, daugiausia laiko praleidžiantis Paryžiuje, bet dabar jis čia ryšim su kažkokia poetinė savo pjese tai Osrikas Ormas, priskiriamas prie modernių poetų ir, manau, sunkiai kandamas skaitytojui. Bet aš turėjau galvoje visus žmonės sutinkamus gatvėje, paprieštaravo pašnekovas. Kaip keistai, neįprastai, beveidiškai čia viskas atrodo. Šitos aukštos, aklinos tvoros, šitie namai, skestantis didžiuliuose soduose. Dievažiai jūs negalite visų jų pažinoti. Kai kuriuos pažįstu, atsakė Bakšo, Už šito aptvaro, pro kurią einame, yra parkas, priklausantis serui Humphrey Gvinui, dažniausiai vadinamam teisėjų Gvinu. Tai tas pats senas teisėjas, kuris sukėlė tokį triukšmą dėl šnipinėjimo karo metais. Gretimas namas priklauso turtingam cigarų pirkliui. Jis atvykęs iš Lotino Amerikos juodbruvis, ispaniško temperamento, nors pavardė grinai angliška – buleris. O dar kitas namas už jo – pala, pala. Ar girdėjote triukšmą? kažką lik ir girdėjau, atsakė Anderhilis, bet nenumanau, kas tai galėjo būti. O aš numanau, kas tai buvo, atsakė detektyvas. Tai buvo du šūviai iš stambaus kalibro revolverio, o paskui pagalbo šauksmas. Ir visą tai pasigirdo sodė už namo, priklausančio teisėjui gvinui tame rojuje, kur viešpatauja ramybė ir teisėtumas. Įsakylai nužvelgė gatvę ir pridūrė – vieninteliai vartai už pusmiliono čia, kitoje namo pusėje – Jeigu ta tvora būtų šiek tiek žemesnė, arba aš pas šiek tiek lengvesnis, bet teks bandyti. Štai ten jį lyg ir žemesnį, parodė Anderhelis, o už jos medis kaip tik parankus įsitverti. Jie pasileido bėgti patvorių ir tikrai aptiko vietą, kur tvoras staigiai žemėjo, tarytum būtų pusiau susmegusi žemin, o sodo medis, pražydęs ryškiausiai žiedais, tiesiai iš tamso savo šakas, pauksuotas vienišo gatvė žibinto. Bakšo Įsitvėrė kreivaus šakos ir perkelė koją per pažemėjusią dvorą. Po akimirkos abu jie stovėjo iki kelio praizgyti patvario žolių. Teisėjo Gvino sodas naktį buvo gana neįprastas reginys. Didžiulis sodas driekėsi neužstatytame priemeščio pakrašty, juosdamas aukštą tamsų pastatą gatvės gale. Namas dunksuoja visiškai tamsus, pro uždarytas langines neprasiskverbė nei spindulėlio šviesos, bent jau nuo tvoros pusės. Tačiau sode, to namo šešėlėje, kur rodos turėjo viešpatauti absoliuti tamsa, kur nekur žypsėjo švieseliais, panašios į gestantį fejerverką, tarytum gigantiška raketa kibirkščiuodama būtų nukritusi tarp medžių. Eidami artin, jie įsižiūrėjo, kad tai šviečia kelios spalvotos lemputės, pakabintos medžiuose lyg aladino vaisiai brangakmeniai. Plačiausiai šviesas klido iš apvalaus ežerėlio ar kūdrus. Vandenyje mirguliavo blausus atšvaitai, lyg tenai būtų panardinta lempa. Gal pasipokėlis, paklausė Anderhelis. Sodas atrodo iliuminuotas. Ne, atsakė Bakšo. Tai jo hobis ir, kiek žinau, Gvinas linkęs mėgautis reginiu vienas. Mėgsta pažaisti elektros varikliuku, valdomų iš atskiro flygelio ar priestato, ten jis ir dirba ir laiko savo dokumentus. Buleris artimai bendrauja su juo, tvirtina, jog spalvotos lemputės dažniausiai žiebiamos perspėti, kad šeimininkas nenori būti trukdomas. Tartum raudonas pavojo ženklas, pastebėjo Andrėlis. Nedaug dievė, ko gero tai ir yra pavojo ženklas – sušuko detektyvas ir staiga pasileido bėgti. Netrukus ir Anderhelis pamatė tai, ką matė bičiulis. Matinio atspalvio šviesos apskritimą, kuris tarytų minulio nimbas, rėmino kūdros krantus, buvo perrėžusios dvi juostos ar dryžiai. Ilgos juodos kojos žmogaus su panardinta vandenin galva. Greičiau, riktelėjo detektyvas, man raudaus – Šauksmas nutrūko, nes jis iš visų jėgų bėgo per plačią veją, vos išžiūrimas silpnoje elektros šviesoje prie kūdrus ir palei ją tysančios figūros. Anderhelis risnojo įkandin ir tuomet atsitiko dalykas akimirką apstulbinės jį. Bakšo it kulka lėkėsi juodą figūrą prie kūdrus, staigiai pasuko į šalį ir ėmė bėgti dar greičiau namo link. Anderhelis niekaip negalėjo suprasti, kodėl draugas pakeitė kryptį. Kai detektyvas dingo namo šešėlėje, ten pasigirdo grumtinių bruzdesis ir keiksmai. Bakšo išniro iš tamsos, vilgdamas besimuistantį rudaplaukį žmogelį. Belaisvis matyt spruko slėptis už namų, bet jautri detektyvo ausis išgirdo jo žingsnių šlamesi, nors ir vos girdimą nelyginant paukščiaus purdėjimą krūmose. Anderhili, tarė detektyvas, būkite malonus, pabėgėkite iki kūdros ir pažiūrėkite, kas ten guli. Na, o jūs kas per vienas? Paklausė sustojęs. Kokia jūsų pavardė? Maiklas Fladas. Ir zlė atšovė sulaikytasis, stebėtina įliesas menkutis žmogelis, kumpa masyvi jo nosis, vos tilpo veide, kuris su raudonai gelsvais plaukais atrodė kaip pergamentas – Bet aš čia nieko dėtas, atėjau imti interviu laikraščių, radau jį betysantį negyvą ir labai įsigandau. Ar jūs, laikrašininkai, imdami interviu iš įžymybių visada lipate per sodų tvoras, paklausė Bakšo. Rūšė žvelgdamas į žmogų, pasivadinusi Fladu, jis parodė į pėdsakus alėjoje vedančius gelino link. Žmogelis atsakė nemažiau rūščių žvilgsnių. Reporteriai jokia gėda lipti per tvorą, tarė jis, nes bergžiai plūkiausi prie paradinių durų. Tarnas buvo kažkur išėjęs. Iš kur žinote, kad jis buvo išėjęs, įtariai paklausė detektyvas. Iš ten apsimestinai šalta kraujiškai atsakė Vladas, kad ne aš vienas karstausi tvoromis. Ko gero ir jūs taip pat padarėte, bent jau tarnas tai tikrai. Aš ką tik mačiau jį lipantį per tvorą anoje sodo pusėje prie pat vartelių. Tai kodėl jis neišėjo pro vartelius, toliau tardė bakšo. Iš kur man žinoti, atšovė Fladas, turbūt todėl, kad jie buvo užakinti. Geriau paklauskite ne mane, o jį, štai jis ir pareina. Ir iš tikrųjų, silpno šviesos prieblandoje išaiškėjo kitas šešėlis palengva virsdamas kresnų vyriškių su raudona lėmene, labiausiai įsiskiriančia iš jo aptriušusio apdaro. Jis oriai, nors ir sparčiai žingsnevo šoninių durų link, kol bakšo šūktelėjo sustoti. Žmogus labai nenoriai priejo artin, Dabar buvo galima įžiūrėti masyvų geltoną veidą, lyg ir azijietiškų bruožų su glotniais melsvai juodais plaukais. Bakšos taiga atsisuko į žmogų pasivadinusi Fladų. Ar kas nors čia galėtų patvirtinti jūsų tapatybę? Nei čia, nei visoje šalyje, guštelėjo pečiais Fladas. Aš visai neseniai atvykau iš Airijos. Vienintelis mano pažįstamas – Švento Dominikono bažnyčios kunigas tėvas Braunas – Ne vienam iš jūsų nevalia pasišalinti iš čia, tarė Bakšo, paskui pridūrė kreipdamasis į tarną. Bet jūs, paprašyčiau, užeiti į vidų, paskambinti į Švento Dominiko bažnyčios kleboniją ir paklausti tėvą Brauną, ar nesutiktų nedelsiant atvykti čia, tik tai be jokių pokštų. Kol energingas detektyvas žiūrėjo, kad sulaikytieji nepaspruktų, draugas, kaip jam buvo nurodytas, skubėjo nelaimės vietą. Dievažiai, jeigu nekraupi tragedija, viskas čia būtų atrodė grina fantastika. Lavonas, iš karto buvo matyti, kad jis nebegyvas, gulėjo panirusią vandenin galvą, o mirguliuojantį dirbtinį šviesą juosė tą galvą nešventa aureole. Veidas buvo iškreiptas ir ne itin patrauklus, keušas beveik nuplikęs, tik tai iš šonų tartum metaliniai žiedai dar sukūriavo retos žilos, dabar patamsėjusios garbanos – Kulkos padaryta žaizda sudarkė smilkinį, bet Anderhelis iš karto pažino bruožus matytus daugelį sero Hamfrio Gvino portretų. Negyvilis vilkėjo fraką, ilgos plonos lik vorų kojus, styrojo į šalis stačiame krante, nuo kurio jis buvo nuvirtęs. Tarsi siaubingų, makabriškų lemties įgėdžių kraujas lietai sunkėsi į apšviestą vandenį, vinguriuojančią srovelę vaiskiai purpurinę lyg saulėlydžio debesys. Anderhilis ne pats nežinojo, kiek jis stovėjo, negalėdamas atitraukti akių nuo tos kraupios figūros. Pakėlęs galvą, jis išvydo keturis šešėlius tūkstančius aukšteliau. Jis tikėjosi pamatyti bakšo ir jo sulaikytą airį. Bevargo atpažino ir tarną su raudona liemene. Bet ketvirtasis buvo groteskiškai iškelmingas, sakytum, derinas – nesuderinamus dalykus. Jis buvo nedidukas, apvalaus veido, suskrybelė panašiai į juodą aureolę. Anderhelis susivokė, kad tai kunigas, kažkodėl panašus į laiko patamsintą graviūrą, vaizduojančią mirties šaukį. Paskui jis išgirdo bakšo, sakant dvasininkui, džiaugiuosi, kad pažįstate šitą žmogų, bet vis dėlto prašyčiau suprasti, kad jis tebėra šiek tiek įtariamas. Gali būti, jog jis ir visai nekaltas, bet pateko į parką neįprastų kelių. Taip aš ir pats manau, kad jis nekaltas, tarė kunigėlis, bespalvių balsu, nors gali būti ir klystų. Kodėl jūs manote, kad jis nekaltas? Kaip tik dėl to, kad pateko į parką neįprastų keliu, atsakė dvasininkas. Matote, aš patekau čia įprastų keliu, ko gero vienintelis. Mūsų laikais visi taurų žmonės laipioja per parkų tvoras. O ką jūs laikote įprastų keliu, paklausė detektyvas. Nagi tai, rimtai ir kartu atlapa širdiškai paaiškino tėvas Braunas, kad atėjau pro priekinės duris. Aš šitaip dažnai einu į namus. Atleiskite, tarė Bakšo, bet argi labai svarbu, kaip įėjote, jei neketinate prisipažinti nužudę žmogų? Manau, kad tai labai svarbu, droviai atsakė dvasininkas. Tiesą sakant, įeidamas pro priekinės duris, aš mačiau kai ką tokio, ko visi kiti turbūt negalėjo matyti. Man kilo mintis, kad tai galėtų turėti šitą bendrą su nužudimu. Ir kągi jūs matėte? Visiškai nusiaupta patalpa, taip padrovė atsakė tėvas Braunas. Didžiulis veidrodis buvo sudaužytas, Dekoratyvinė palmė apversta, grindys nusėtos vazono šukėmis. Pagalvoju, kad čia kažkas bus atsitikę. Jūsų tiesa, kiek patelėje sutiko bakšo, jeigu matėte tokius dalykus, be abejonės tai susijęs su nusikaltimu. O jeigu tai susijęs su nusikaltimu, įtaigiai pridūrė dvasininkas, tai yra pagrindo manyti, kad vienas žmogus, misteris Michaelas Fladas, čia niekuo dėtas. Jis pateko į parką per tvorą, neįprastų keliu ir tuo pačiu neįprastų keliu mėgino išeiti, tai ir įtikino mane, kad jis nekaltas eime į vidų, trumpai tarė Bakšo. Eidamas paskui tarną prie šoninių durų, Bakšo atsiliko vieną ar du žingsnius ir pakuždėjo bičiuliui. Tas tarnas keistokai elgėsi. Sakėsi esas grinas, bet nelabai jo tikiu. Abejonių nekelia tik tai, kad jis gvino tarnas, ko gero vienintelis nuolatinis. Stebina kategoriškas jo tvirtinimas, kad šeimininko iš viso nebūta parke, nei gyvo, nei mirusio – aiškino, kad senasis teisėjas buvo išvykęs į iškilmingus teisininkų pietus kelioms valandoms, todėl jis išdrysės išsprukti iš namų. Ar jis kaip nors paaiškino tą savo įsprukimą neįprasų keliu, paklausė Anderhilis. Lemeno šį beitą, bet neįtikinamai, atsakė detektyvas. Negaliu jo perprasti, man regis, jis kažko bijo. Įėję pro šoninės duris, jie atsidūrė koridoriaus gale – Tas koridorius ėjo palei sieną iki pat priekinių durų, virš kurių lyg veduoklį skleidėsi nykus senomadiškas puslangis. Balzgana prošvaistė jau brėško, prieš aušrios sutemuose tartum bedžiaugsmis ir bespalvis saulėtekis, o koridoriuje švietė vienintelė gaubtu pridengta lempa, taipogi antikvarinė, stovinti ant lentynos kampe, šviesoje susiliejančioje su prieblanda – Bakšo nesunkiai žiūrėjo grumtinių pėdsakus, apie kuriuos buvo kalbėjęs Braunas. Aukšta palmė ilgais karpytais lapais gulėjo paslika, o iš tamsiai raudono vazono tie buvo likusios šukiais, pažirusios ant kilimo kartu su blausiai žibančiai sudaužyto veidrodžio gabalais. Ant sienos kabėjo tuščias reimas, stačių kampu šitoms durims ir prieš priešiais šoninėms, per kurias čionai jie įžengė į namo gilumą, ėjo kitas toks pat koridorius. Tolimajame jo gale buvo matyti telefonas, kurio tarnas skambino dvasininkui, pro praveras duris buvo matyti teisėjo kabinete surikiuotos pilvotos knygos odiniais aptaisais.